muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala alhayyu alqayyum ya ba mu ikon yin karatu daidai da fassarawa daidai da kuma yin aikin daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala rashe-rashe da aka yi kwanakin nan da dama a garuruwanmu a ƙasarmu maza da mata manya da ƙanana muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu ya yafe musu muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da kyakkyawan ƙarshe yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 26 ko a wannan littafi na hisnul muslim gabanin karatu ina mai ƙarawa da addu'a akan jarrabawa da ake ciki a wannan ƙasa kala-kala Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki Allah ta'ala ya magance mana muna roƙon Allah da mafi girman sunayensa na alhayu alkayyum Allah ta'ala ya sauwaka rayuwa ga duk wanda ta ƙunta ta gare shi Allah ta'ala ya buɗe wa al'ummar hanyar cin abinci na halal wanda yake fama da abin da zai ci Allah ya sauwake masa wanda ke fama da abin da zai sha Allah ya sauwake masa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bude mana daga cikin arzikinsa azumi na zuwa akalla sama da kwana arbain akwai tashin hankali idan mutum ya duba talakawa musamman a arewacin Najeriya abinda za a ci ya zama abu mai wahalan gaske dai kana rike da waya babu garin Allah da zai waye baka samu text message arba'in-hamsin na masu neman abinci da za su ci ba banda magani banda kuɗin makaranta kusan kuma mutane genuinely ne genuinely suke wannan complain akwai matar da ta turo wani sako bai wuce awa biyu zan fito karatun nan ba daga Kano cewa take ita ba ta son kuɗi da Allah a saya mata abincin da za ta ciyar da marayun a bata ita ba ta son kuɗi kawai abincin take so a taimaka mata da shi kuma ga hali na rashin aminci waɗanda aka yi garkuwa da su a wurare da dama muna roƙon Allah ya kubutar da su idan muka duba har yanzu daga cikin yaranmu ƴaƴanmu mata na federal universities na gusau da dutsen ma wanda har yanzu suna hannu duk wanda yake uba ya san fitina a ce yarka budurwa ta je karatu an sace ta ba ka iya gane girman jarrabawa sai ka kaddara idan ta faru gare ka ya za ka ji ka kaddara yarka ce baliga budurwa ka kai ta makaranta ta zama ko likita ko ta karanta islamic studies ko ta karanta computer science ko wani abu a ce maka an sace ta kana irga kwana ɗaya biyu uku har sama da kwana casa'in baka ji labarin ta ba duk waɗannan jarrabawa ne kala-kala babu abin da ya fi ƙarfin Allah muna ƙaskantar da kayya Allah duk wanda suke hannu Allah ka dawo da su waɗanda suke kare Allah ta alaƙa ci gaba da kare mu wanda rayuwa ta ƙuntata Allah ya sauwake masa Allah ta alaƙa sauwaka mana Allah ka sawwaka mana a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ta'ala ka sawwaka mana shugabanni tun daga matakin sama har ƙasa Allah ka kara musu jin tsoronka Allah ta'ala ka kara musu jin tausayin talakawa Allah ka kara musu jin tsoronka Allah ka kara musu jin tausayin talakawa Allah ka kara musu jin tsoronka Allah ka kara musu jin tausayin talakawa a dukkan wani society in Allah zai jarraba mutane babu bala'i na cewa jarrabawa ta kai ƙololuwa a duniya kamar abu biyu na farko yunwa na biyu rashin aminci wato tsoro wannan su ne ƙololuwar azaba da Allah ke wa society duk society da aka ce yana cikin fargaba da rashin aminci da tsoro kuma iya cikin yunwa wallahi ko a nassin ƙur'ani wannan shi ne mafi girman jarrabawan da Allah ke yi da Allah ya ce zai jarabe mu ɗauki misalai kaɗan a bakara cewa ya yi wala na buluwan na kumbi shai'in minan haufi waljuwa wa na minan amwali wal an fusi wa samara wa bashir sabirin bakara aya ta 155 kaga sai ce wallahi tallahi billahi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da kuma yunwa biyu da su Allah ya fara yace wani abu na tsoro da kuma yunwa wannan shine halin mu a arewacin Najeriya tsoro da yunwa Allah ya ce to wallahi zamu jarabe ku da su zamu jarabe ku da wani bangaren tsoro da yunwa a arewacin Najeriya akwai shekarun da kwana muke a kofar gida a kofar gidanka zaka hoto kai shimfudi ku kwana akan rumfa har sai an kira asuba kura shi ku shiga gida ya zama tarihi lokacin da babu yunwar a kofar gida za ka ga mutum ya zo daga jeji ya yi ice ka je ka ce babar ka daga wani a kwanci a kofar gida ya dawo daga jeji dattijo ne sai a buɗe ainihin akwashi a ɗauko maratu a zuba mai a ce ka kai masa ba a ma shi wane ne ba shekara arba'in ko hamsin waye ka taɓa jin a arewacin najeriya da cutar yunwa yana da olsa waye ka ji yaushe kan wajen ana magana akwai olsa kuma idan allah zai jarrabi al'umma ya nuna mata cewa lalle Allah yana fushi da ita babban abin da yake mata shine tsoro da yunwa wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi al'umillah fa'azaqaha Allah libasal ju'i wal khawf kaga sai kira yasa mata tufafin yunwa da kuma tsoro kamar yadda yake cikin suratul nahl ko aya ta nawa zai zama ɗari da goma sha 112 kenan lokacin da sahabbai Allah ya tashi musu gata abin da ya musu shine sai ya kosar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro allazi at'amahum min ju'in wa kun min haufin. Allah shine wanda ya kosar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro cikin suratul ma'un aya ta ƙarshe ko aya ta hudu kenan su kaga wannan jarrabawar da a yanzu ake ciki nasiha ta gare mu kowa yana da gudunmawar da zai bayar mu talakawa mu roƙi Allah mu gyara alaƙar mu tsakaninmu da shi alaƙar mu da Allah mu tabbatar cewa mun gyara ta babu abin da ya fi ƙarfin Allah subhanahu wataala waɗanda suke da dama da madafun iko a kansu wanda suke ciyamomi ko gwamnoni ko shugabanni na ƙasa abin da ke zama wajibi a kai shine su ma gyara alaƙa da Allah su zo masu takawa da kuma tausayin talakawa shi sa daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana neman tsarin Allah daga shugabannin da ba sa tsoron Allah ba sa tausayin talaka wannan shine siffa ta bala'i a shugabanci shi sa annabi ya ce Allahumma la tusallitu alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna ya Allah karka dora mana akan zanubanmu mutane su shugabance mu wanda ba sa tsoronka ba sa tausayin mu so duk inda aka samu siffar rashin tsoron Allah da tausayin talaka to wannan shugabanci ya lalace shi sa a ka'ida da shugabanci a musulunci duk decision da za a yi take shine a fara duba talaka mai rauni shine benchmark da ake dauka me in aka yi zai takura duk wanda yake babban dan kasuwa ko babban dan boko ko babban shugaba ko wani mutum kowa ya san hanyar da zai tsira idan an shiga hali amma talaka shine bai da wata dabara wani za ka zai iya lewa fita a ƙasa wani ya tafi saudiya wani ya tafi ingila wani ya tafi amerika ya zauna amma talaka babu inda bai je wani bai da kuɗin fita daga kano ko daga gombe abuja ko ya je lagos to yi mutumin da ke tanin yayi zai ci yayi zai yi shi sa annabi daga cikin addu'arsa ne. Allah ta'ala a kowane mataki kar ka ɗora jama'ar da ba sa tsoronka kuma ba sa tausayin mu muna roƙon Allah ta'ala shi gabaninmu Allah ya ƙara musu tsoron Allah ya kuma ƙara musu tausayin talakawa Allah ya ƙara musu tsoron Allah Allah ya ƙara musu tausayin talakawa Allah ya ƙara musu tsoron Allah ya kuma ƙara musu tausayin talakawa mu kuma a yanzu dole mu ƙara wayewa kamar yadda talakawa ake wayewa yayi karanci dole idan mu zama masu wayewa masu sanin abin da ya kamata idan za mu yi zaɓe kansila ne ciyaman ne ko me za mu zaɓa mu rika duba jama'ar da za su ke jin tsoron Allah suke tausayin mu in aka baka ko trailer taliya da ai fana kadan za ta kare ta kare sai koma gidan jiya so da haka mu rika sanin cewa muna yin abu ne don Allah don al'umma ta gyaru in akwai inda aka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana gaba daya Allah ta'ala ya sauwaka mana rayuwa Allah ta'ala ya sauwaka mana rayuwa Allah ta'ala ya sauwaka mana rayuwa muna roƙon Allah ta'ala Alhayyu hayyu dukkan wani talaka da abin da zai ce karshensa Allah ya buɗa masa Allah ta'ala ya buɗa masa Allah ta'ala ya buɗa masa sannan kuma ina nasiha da wannan azumi na zuwa mu yi kokari ya zama kowa a cikin mu ya ga wani jama'a zai iya taimakawa musamman waɗanda suke ƙauyuka suke gida ya dace ya zama wani idan ka ba shi buhun shinkafa ɗaya zai raka shi a azumi har kwana goma sha ko ashirin wani idan ka masa wannan zaka sa zai shiga azumin ramadana a cikin murna da farin ciki so mu zo masu kyautatawa babu maslaha a ciki kana da abinci a gida a tare ka bai da abin da zai ci ba addini bane kuma ba humanity bane wannan so wajibi ne akan mu kowa ya duba mai zan iya yi zuwan azumin na in sawwaka waɗanda suke cikin kunci kuma a wurin sawwaka fa musan musulunci is a universal religion a musulunci kana iya taimakon musulmi da wanda ba musulmi ba in ka ciyar da wanda ba musulmi Allah zai baka lada kuma ana bukatar mu kyautata mu'amala ga waɗanda ba musulmai ba wannan kyautatawan zai sa su gane addini su kalli musuluncin ma so mu zo masu kyautatawa ga dukkan mutane shi sa sunna ta karantar da mu kulle kulli kabidin ratibin sadaqa hatta akuya in rahimta ha kalla. har akuya idan ka ciyar da ita ko ka kubutar da ita daga halaka Allah zai tausaya maka zai ji tausayinka so da Allah duk wanda ke da hali ba sai an shiga azumi ba mu yi kokari tun daga yanzu damar da muke da shi mu fara taimaka ƴan uwanmu yana da matukar muhimmanci Allah ta'ala ya ba hanyar taimakawa ya ba zuciyar taimakawa kuma ya bamu ikon taimakawa don neman sa insha Allah za mu tashi akan darasi na 26 ko babi na nawa ne a ramma ustaz babi na 67 ko du'a ru'yatil hilal addu'a da ta shafi wato ganin jinjirin wata in an ce alhilal a ka'idan luga ta larabci shi ne jinjirin watan da bai wuce kwana uku da haihuwansa ba kwanan farko kwana na biyu kwana na uku so dukkan jinjirin wata da da haihuwansa bai wuce kwana uku ba to ana kiransa da alhilal kalmar hilal ta zo a ƙorani ko ba ta zo ba Hmm? Na'am, na'a ba ceci. Okay. Akwai yas a nuna ka anin a hilla kulhiya mawaƙi tulin nasi walhaj walaisal bin ruɓi an tatul buyuta min buhuri ha walakin lalɓin ramanin taƙa wa atul buyuta min abuwabi ha wattaƙun laha la'allakun tufli hun. Zai zama suratul baƙar ko Aya ta nawa? 189 kenan aya ta 189 na'am so wannan shine al-akilla plural ne jam'i ne na al-hilal in an ce al-hilal kwaya daya al-hilal kuma jinjirayen wata ya zama jam'u taksir a wurin malamai na nahawu so da haka idan aka ga jinjirin wata ya kama yanzu wani jinjirin wata muke tsammani nan gaba shine na sha'aban yau kusan muna 23 ne zuwa daren 24 ga watan rajab hijira shekara ta 1445 don haka daga nan kasa da sati muna zamanin ganin jinjirin watan sha'aban daga nan sai ramazan so idan jinjirin wata ya kama ana bukata mu karanta wannan addu'a ta wannan babi ko kai kaga wata ko wani ne ya gani ko sultanul musulmi na aka ce ya sanar da an ga wata baka gantan ba ana so ka karanta wannan addu'a addu'a ce da ke nufin kana roƙon Allah ya zama an shiga cikin watan da kafar dama Shi ne Allah ta'ala ya albarkaci watan ya zama dukkan alkhairi na duniya da lahira Allah ya ba mu sharri na duniya da lahira Allah ta'ala ya kare mu da haka muna da addu'a guda ɗaya a wannan babi bismillah ustaz Allah اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله الله وأهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى والتوفيق لما تحب ربنا وربنا ربنا وربك الله ربنا وربك الله الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله وانا حديثي أسل رواية نينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه iya wurin kuma imam a tirmizi rahmatullahi alai a cikin sunan nasa hadisi na 3451 Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alai ya tabbatar da cewa hadisi ne da yake mai kyau don haka ana kafa hujja da shi ma'anan wannan addu'a shine Allahu akbar Allah mai girma ne Allahumma ya Allah ahillahu alaina wato ka jinjirantar da jinjirin watan akanmu wato kaman kai announcing din shigowan wannan wata saboda ga ihlal yana da alaka da announcement so an samu kalmar jinjirin wata daga announcement ne wato fitowar jinjirin wata yana announcing din kamawan wannan wata din ne wato kaman announcement ake na cewa wata rajab ta kama ko shi sha'aban ko ramadan so da aka kalmar ihlal shine kaman publicity ba da labarin abu so ta yaya zamu gane wata ta shigo shine jinjirin wata zai fito a sama so da aka kalmar al ihilal yana da alaka da wannan kuma daga aka samu al ihilal mun ba da ayar hilal sannan idan kwana ɗaya biyu uku hilal idan ya kai kwana hudu to ya zama alkamar daga kwana na hudu sunansa alkamar ba alhilal ba shi kuma alkamar Allah ya kira shi akalla a wurare guda ashirin da bakwai a ƙur'ani su haka yana kai kwanansa na hudu ya zama al kenan alkamar don haka ya Allah ka jinjirantar da jinjirin watan alaina a kanmu. sai addu'a da ababe guda biyar wanda in kai koyi da su insha Allah ta'ala ka roki Allah waɗannan ababe guda biyar kuma Allah zai iya baka muwafaka na farko ya ce bil'am, Allah ka jinjirantar da jinjirin watan a kanmu bil'am, da al'am. Al'am shi ne shine safety wato me za a ce wa safety da Hausa ok to kariya na fi nutsuwa da kariya saboda al'amnu shi ne amincin da haka bil'am afuwan bil'am ok bil'am zai daukan amincin bil'am da aminci wal iman da imani mun samu abu nawa biyu na uku wa salama da zaman lafiya Ta wannan ita ce muke bukata a yanzu da zaman lafiya wal islam da musulunci na biyar wataufik da dacewa abu biyar ya Allah ka sa wannan jinjirin watan ya kama a kanmu na farko bil amni da aminci na biyu wal imani ya zama muna masu imani da kai Allah kar mu imanin imaninmu na uku was salama ya zama akwai kuma me akwai peace zaman lafiya na hudu wal islam kuma ka tabbatar da mu addinin ka na musulunci na biyar wa tawfiq ka kuma ba mu dacewa al'amuran mu dacewa ga me lima tuhibbu zuwa ga abun da kake so wa tarba kuma abun da ka yadda da shi rabbuna Allah kai ne mahaliccin mu wa rabbuka Allah kuma kai ma jinjirin wata Allah ne mahaliccinka don haka Allah shi ya halice mu shi ya halince jinjirin wata don haka ba ma bauta wa jinjirin wata kawai jinjirin wata aya ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib sai babi na 68 addu'a'u inda iftari sa'im addu'a'u inda iftari sa'im addu'a da ake yi yayin buɗe baki idan mutum ya yi azumi zai yi buɗe baki wace irin addu'a ya dace karanta ko azumin farilla ne ko na nafila ne na farillan ko azumin kafara ne ko na watan ramadana ne ko azumin nafila ne na litinin ko alhamis ko azumin arfa ne ko azumin almuharram ne ko azumin sha'aban ne wanda shi ba a watan sha'aban musamman kwanaki goma sha hudu na farkon watan sha'aban ana bukatun mu yawaita azumin nafila yana da matukar muhimmanci nan kasa da sati za mu shiga sha'aban insha Allah to sai mu dage da yin azumi so dukkan azumi da kai lokacin buɗe baki ana bukatun mu karanta wannan addu'a idan Allah ta'ala ya karbi addu'a din insha Allah za mu samu cikakken lada Allah ta'ala muke roko ya ba mu cikakken lada bismillah ustaz faqra وثبت الأجر إن

ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله wannan hadisi riwaya ne shi ma na Abdullahi ibn Umar radiyallahu an iya wurin imamu Abu da rahmatullahi alai'a hadisi na 2357 asalin isnadin hadisin yana da illa amma malamai da dama irin shak. Nasiruddin Albani rahimahullah irin Sheikh abdulkadir Qadir Shu'aib Arnaut Allah ya musu rahama duka sun tabbatar da cewa hanyoyin hadisin ya kai ya zama hadisi ne wanda yake mai kyau don haka ana iya kafa hujja da shi yana wurin Imamu Abu da hadisi na 2357 insha Allah ta'ala ma'anan hadisi din ne addu'ar zahaba zama'u kishirwa ya tafi in an ce ya tafi a larabci ne saboda kalmar azzama'u muzakkar ne a larabci amma kishirwa a wurin bahaushe fa zai daukan mace a ce ina zai daukan mace Zahabar zama'u kishirwa ya tafi ko ta tafi ya tafi al'ahausa ma bahaushe ne kishirwa ya tafi Ta ga wani kanuri ne batar da ne Zahabar zama'u don haka a wurin bahaushe ma muzakkar ne Zahabar zama'u kishirwa ya tafi wa butallatil uruq sannan kuma uruq jijiyoyi veins sun yi me sun sake saboda in aka sha ruwa suna sakewa sai na uku wa sabatal ajru insha Allah kuma lada ya tabbata da izinin Allah lada ya tabbata da izinin Allah lada ya tabbata da izinin Allah mafhum tayyib don haka zahabar zama uwa butallatil uruq wa sabata al-ajr insha Allah hadisin yace idza aftara idan ya sha ruwa manzo Allah yana karanta wannan addu'a kalmar aftara sai aiki da fi'ili mazi ala ayi halin gabanin wuce shin wannan addu'a ana yin ta ne lokacin da za a sha ruwa ko bayan an sha ruwa na'am bayan an sha ruwa me dalilin sha bayan an sha ruwa ne to zan warware wata tsohuwar fatawa da na yi fatawar da na yi lokacin da na karantar da littafin sifatu saumin nabi na salasalar na sheik sa'id bunu ali alhilali da sa'ad eh, aliyu bunu hassan bunu ali shi ne cewa sifatu saumin nabi salasalar na wadawa muka ce sifatu saumin nabi na wadawa ba kuma san oso da littafin ba salim bin id al-hilali da ali hassan ali abdulhamid su biyu suka rubuta dukkaninsu manyan ɗaliban Sheikh muhammad nasir ne salim bin id al-hilali da ali hassan ali abdulhamid su biyu suka rubuta littafi don a time ɗin da na karanta da littafin na farko 1999 ne shekara talatin da nawa kenan na shekara ashirin da biyar takriban na karantar da shi a majalis bin Usaimin a Gombe fatawar da na bayar a lokacin gaskiya shine cewa kuma na maimaita ta a wurare biyu shine cewa sai an sha ruwa ake addu'a to amma yau zan warware kaina yanzu na dawo kan fatawar ba sai an sha ruwa a yi ba ya dace a yi ta ne gabanin a sha ruwa tufka da warwara ko so za mu ci gaba da yi ba mu da fargaba kullum a musulunci abinda muka faɗa in muka ga dalilin da ya fi namu karfi sai mu zo mu warware shi haka addini yake imamu shafi Allah da ya fita daga kasar sa je misira ya canja fatawa sama da guda dubu bakwai a lokacin kawai tafiya yi amma yasa ya canja saboda haka addini yake duk inda ka ga hujja da ta saka karfi sai ka ajiye ka dauka shikenan ka huta sa bana fargaba kullum na faɗa in na ga abin da yafi hujja sai in zo in warware kayana so ni na warware a yanzu fahimta ta kuma yadda ni nake yi gabanin na sha ruwa nake addu'a da me dalili hujja da dama aka rike na cewa a yi addu'ar bayan shan ruwa mafi girman hujji shajar shine iza a fara cewa in ya sha ruwa da ya zo a hadisin kuma a cikin wannan hujjar shine ya ce zahabar zama'u kishirwa ya tafi wa butallatil uruq jijiyoyi sun sake ta suka ce ai an riga an sha ruwa to ne ita ce hujjar da muka rike akan fatawa ta farko me dalilin kuma cewa za a yi kafin a sha hujja ta farko da zan fada shine idan ka duba cikin littafin ibnu asir rahmatullahi alai da ya kawo qawaid na balaga yace a ƙa'ida na harshen larabci ana iya aiki da fi'ili mudari'i a wurin fi'ili ma bi. ko a yi aiki da fi'ili ma mazi a wurin fi'ili mubari'i wato kana iya kawo past tense a wurin future tense ko present tense kana iya kawo present tense a wurin me a wurin past tense kana iya faɗan abin da ya faru sai ka kashi a siffar kamar mai faruwa ko zai faru kana iya kuma kawo abin da bai faru baka ce zai me zai iya faruwa ƙur'ani yana da wannan da dama daga cikin misali da zaka dauka ayar da Allah ta rike cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira cikin shika aya ta takwas ibnu usaymir rahimahullah ke cewa kuma in ka dauki ayar da Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kaga wanda fili ne ma bi ne amma sai aka ce wa izi rufa’o sai ana mai da shi kawai mai a lokacin da yake yi sai ce to kaga a dan wurin an yi itilakin dinsa a matsayin abu da yake cikin faruwa bayan ya huce kamar yadda yake a bakara aya ta 127 in ka duba tafsirin ibn usaym rahimahullah ya kawo sai na biyu akwai fatawai na ibnu usaym rahimahullah kaman guda biyar da akan matsala da ɗaya daga cikin su in ka duba majmu'un fatawa mujalladi na goma sha tara. tambaya ta ɗari uku da arba'in da da ɗaya, aka tambaye sai ce abin da ya fi nutsuwa da shi shine yi addu'ar gabanin a sha ruwa ba bayan an sha ba na farko yi amsa tambaya kan cewa don an ce zahaba zama'u kishruwa ya tafi ba ishara ni cewa sai an sha ruwan ba ai mai azumi yana kammala azuminsa ne daga an kira sallah kiran sallan da aka yi ko mutum ma bai sha ruwa ba ya yi me ya gama azumi shi sa yanzu misali mun saba buɗe baki da dibino ko ‘ya'yan itatuwa ko ruwa sai wani ya faru da ya tashi buɗe baki yana da iyali sai ya yi mu'amalan aure da iyalinsa a matsayin buɗe baki akwai ka fara a kansa amma inda fa ya yi mu'amalan aure da iyalinsa a iya cin azumi fa akwai ka fara amma bayan an kira sallah idan ya akwai ka fara babu a shike nan baci ko shaɗin ne kada ya kammala azumin ba a lokacin da ranar ta fadi azumi ya cika shi ne kammala azumin ka sai ce kiran zahabar zama'u wa butallatin uruku na'am ya zo a matsayin fi'ili ma bi da ya wuce amma sai ya ce in muka duba nassosin da ke kwadaitar da addu'a sun fi ishara zuwa ga yin addu'a a lokacin da za ka yi buɗe bakin da azumin a bakinka gabanninka karya ya ce don kana da azumin ya fi tabbatar da takawarka ga Allah ya fi tabbatar da kaskantar da kanka ga Allah kuma ya fi nuna buƙatuwarka zuwa ga Allah kai mu butsar ne a lokacin sai ce wannan ya fi ga haka sannan na uku ya kawo hadisin da annabi ke cewa salatu da awatin mustajaba la shakka hinna addu'o'i uku Allah yana karɓa babu kokonto akwai da'awatul walid addu'ar mahaifi ko mahaifiya sai ce wa da'awatus sa'im ai addu'ar mai azumi yace kaga kenan ai akwai nassosin da ke tabbatar da cewa a lokacin da kake cikin azumin mafu tsayi don haka dalilai da suke nunawa sun fi nuna kusancin yin addu'a da azumin a bakin ka gabanin ka yi buɗe bakin zancewa bayan ka yi buɗe baki kuma ishara zuwa ga cewa an kawo shi a cewa zahaba zabau ishruwan ya tafi wannan akwai ayoyi da dama a ƙur'ani da za a kawo aikin da zai faru nan gaba a kawo shi a ya faru ko a kawo aikin da bai faru ba a matsayin a matsayin aikin da ya faru a matsayin zai faru wannan misalai guda biyu da na bayar sun isa kuma a ka'idar malaman balaga sun ce wannan fasaha ne na magana ai ka'ida ce a balaga wanda ko balaga alwazi haka karanta akwai ka'ida da ke supporting ɗinka a kai so da haka ala ayi halin waɗannan irin hujjoji a yanzu na fi nutsuwa da yin buɗa ba addu'a dab da yin buɗe baki gabanin in buɗe baki na ba wai bayan na yi buɗe bakin ba so da aka yin a wanda ya ji tsohuwar fatawa ta a shekarun baya to yanzu akan wannan nake Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa a koda yaushe Allah ta'ala ya samu wanye lafiya insha Allah ta'ala sai addu'a ta 177 insha Allah Allahumma inni as'aluka الذي وسع كل شيء أن تغفر لي اللهم إني أسألك برحمتك اللهم إني أسألك برحمتك الذي وسعت كل شيء التي وسعت كل شيء أن تغفر لي تغفر لي اللهم يا الله إني لليني أسألك إنا روقونك برحمتك درهمرك التي وسعت كل شيء تقم كومي دا كومي أن تغفر لي الله تعالى da ka gafarta mini ina roƙonka da rahamarka da ta gaba komai da komai Allah ka gafarta mini wannan addu'a hadisin riwaya ne na abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu an kuma hadisin ya cikin littafi na ibn maja hadisi na 1754 cewa ana iya karanta wannan addu'a ita ma lokacin buɗe baki amma matsala ce Hadiyya. in kaga wani yana addu'a bayan ya sha ruwa karka jahilce shi akwai hujjar da ya dogara da shi amma ni abin da na fi nutsuwa da shi shine a yanzu shine gabannin a sha ruwa amma fahimta ta a da shine bayan an sharuwa, amma a yanzu shine gabanin yi buɗe bakin sai ka yi addu'a da wallahu ta'ala ha'alam. babi na 69 addu'a'u ƙabula at'am addu'a da ake yi gabanin a ci abinci insha Allah wannan shine babi na 69 na bismillah ustaz في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره إذا أكل أحدكم طعاما أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فإن نسي في فليقل بسم الله في أوله وآخره بسم الله في أوله وآخره إذا أكل أهدكم طعاما إذن ينقو yaci abinci kaga kaida ta maimaito ana idan ɗayan ku yaci abinci sai yace bismillah amma a kaida yaushe ake bismillah gabanin a fara amma sai ce idza akal ahadukum ta'aman kaga in ka dauki irin wannan zahirin sai ka gama abinci sai ka ce bismillah kaga ko ba haka bane kaga ka'idar mun saki samun hadisin da ya fassara haka a baya <laughs> so bi ma'ana idza arada ahadukum ay ya'kula ta'aman ne idan ɗayan ku ya daura niyyar zai ci abinci amma sai aka ce in ɗayan ku ya ci abinci yayi bismillah maimakon in zai ci abinci ya bismillah so ga duk wanda ke karanta ayoyin qur'ani da hadisai zai ga wurare da dama aiki bai auku ba sai a kira shi a matsayin ya auku ko kuma aikin ya auku sai a kawo shi a matsayin mai aukuwa wannan ilimi ne na balaga na ƙur'ani da ke bayyana ƙur'ani ga garaba ne mafhum don haka idan akala ahadukum ta'aman idan ɗayan ku ya ci abinci wato idan zai ci abinci wannan hadisi ne na nana Aisha radiyallahu anha ummul mu'minina wal mu'minat as-siddiqa bintu siddiq dattijuwar arziki kuma 'yar gidan dattijan arziki hadisin iya wurin imamu abu dawo da rahmatullahi alai hadisi na dubu uku da da da bakwai sittin bakwai, cewa idan ɗayan ku zai ci abinci sai ya ce bismillah da sunan Allah a ƙa'ida ba zai ce fa bismillahir rahmanin rahim ba mu kiyaye sai dai bismillah duk inda nassi ya ce ka ce bismillah to ka tsaya akan bismillah da. inda ya zo ya ce ka ce bismillahi rahmanu rahim sai ka ce bismillahi rahmanu rahim inda nassi ya ce mu ce bismillahi rahmanu rahim daga ciki akwai karatun qur'ani sannan daga ciki akwai mai sallah lokacin da za a karanta qur'ani a sallah ana bismillahi rahmanu rahim amma lokacin da za ka ci abinci ka ce kawai bismillah ne ba za ka ce bismillahi rahmanu rahim ba ana tsayawa inda nassi din ya tsaye da kai ne saboda me ai Allah ɗin ba kokonto shine ar-rahman din kuma shine me shine ar-rahim din babu kokonto akai a ka'ida fa na bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu yi kokari duk inda ya tsaya mu tsaya inda ya matsa gaba mu matsa shine ka'ida ba ba a cin gyaran sa al'amari duk abin da yayi kai kokari lafazi da lafazi kai yadda ya yayin ba mu isa mu gyara masa ba saboda shi baya magana akan sarrai sai in wahayi aka masa mafhum tayyib haka duk abin da na ya kawo sai mu tsaya a kan yadda nassi din ya faɗa wannan shine haƙiƙanin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inna siya fi awwalihi idan ya manta a farkon a farkon cin abincin bai yi ba sai ce bismillah fi awwalihi wa akhiri da sunan Allah a farko da a ƙarshe mafhum tayyib zaka sai ayi bismillah farko da kuma a karshe hadisin asali shi ma yazo da illa amma hanyoyinsa sun tabbatar da cewa hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya fada yana da wasu kissa ma inda wani yana cin abincin bai bismillah ba fa huwa ya'kulu ma ash-shaytan da ya bismillah sai shaydan ya fara amma yadda abinda ya ci tare da shi so in ka zauna cin abinci babu bismillah mutum yana iya cin abinci da shaidan shi sa Allah ta'ala ya kan iyayenmu da malamanmu Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu wallahi akwai abubuwan da suka karantar da mu sai a yanzu kake iya ƙara gane muhimmancin su wanda mu kuma gaskiyar magana da yawan mu suna cin amanar haihuwa ba sa koya su. a cikin mu babu wanda zai tashi gaban dattijuwarsa ko sa wai ba akwai abar bismillah lokacin cin abinci ba kuma baka isa a gaban su ka ci da hannun hagu ba kuma fa ba za su gaya baka hadisin da larabci ba a'a ba kyau fa in ka ma da hagu sai a dake ka yanzu tashi na ni asali da hagu da hagu nake rubutu na yi kwallon ƙafa da hagu nake buga kwallo lissi ne amma mahaifiya Allah ya jikanta ba ta taɓa bari na na yi rubutun addini a allona da hannun hagu sai da dama wannan ya tilasta ni har a yau ina iya rubutu da dama da hagu hannuna na dama na hagu kamar natural ne haguna na dama zan iya rubutun boko da shi zan yi rubutun addini da shi zan yi komai mai dalili saboda iyaye suka tilasta sai mun yi aiki da shi kuma babu dama a gaban su ga ci abinci da mai da hagu ina yaro karami wallahi hagun ne nake ce amma ba a bari na duk yadda ne mahaifiya za ta kama hannun ta wanke hagu wani lokacin yaro sai da ce za ta sa hannun a leda na hagu ta daure sai na ci abincin da dama haka fa suka tarbiyyantar da mu amma mu a yanzu wai saboda gata ɗan kasa daddy i cannot eat with my right hand okay no problem wai no problem Allah wadanna kai lalace ba haka muke yi ba lalacewar yanzu sune iyayen ma da hagu suke shi suke sha shine ma lalacewar to ina za a gyara yayan dattawansa sun karantar da shi a ƙauye ci da dama da hagu yanzu ya zo zama ɗan abuja ɗan bariki ko Legas ko kaduna ya makale shi ba zuwa hagu yake ci wai ya ɗauka wai ci da daman ƙauyenci ne ai allah waɗanda ka yi lalace allah waɗanda ka yi lalace annabi fa a cikin hadisai sun kai goma sha bakwai da suke hana cin abinci ko shan abin sha da hannun hagu yana cewa kar ku kuskura ku ci da hannun hagu kar ku sha da hagu shaidan ke ci da hagu kuma shi yake sha da hagu ku kar ku kuskura ku yi mun ga wanda yau manzon Allah izgile ce, kada ka ci da dama kada ka ci da hagu ce manzon Allah ni ba zan iya ci da dama ba annabi masa addu'a yace ba za ka iya ba daga yanzu ba za ka iya ba har ya bar duniya damansa ba ta shiga baki yayi wa sunna izgili manzon Allah masa addu'a daga nan hannun bai zuwa baki na dama sai hagu kuma ya ci da hagun yayi wa Allah laifi an fara kai mu karatun allo tsangaya tun ba mu shiga boko ba mu mun dade a tsangaya shekaru gaba ni mu shiga karatun boko an fara kai ni makarantar tsangaya wajen 1977 ina karami malamin da aka fara kai ni wurinsa da na bar gida sunansa malam Isaka, yana nan a wata anguwa lokacin hanyar gabukan ka fita daga fantami waje gabanin kai kwanan gabuka wannan dattijo din tun muna kanana aka zo addu'a an tashi a karatu ban san komai ba a lokacin muna kanana kai kado muke wallahi yana addu'a sai ce ya Allah Allah ka amintar da mu Allah ka kosar da mu da halal Allah ka amintar da mu daga tsoro ka kosar da mu daga halal na fara jin addu'an nan a bakin sa 1977 muna zuwa karatun allo shine wanda ya fara tsora mun rubutu a allo na rubuta yi. sai daga karanta qur'ani sai ka gane addu'ar da yake yi ashe ba bala'in amma bai taba jan ayar ba sai ya ce ya Allah ka kosar da mu da halal ka amintar da mu daga tsoro so wannan fa duka abubuwa ne na magabatanmu wanda tarin ilimin su bai kai na yanzu ba yanzu ga mu ilimin ya yi yawa rediyo ilimi talabijin ilimi intanet ilimi komai ilimi sai aka daina aiki da ilimin sai musu sai musu babu aiki aiki ya yi karanci sai musu kowa ma malami ne da wanda ya karatu da wanda bai ba kowa zai shiga musu addini yi fatawa Allah ta'ala ya gyara mana halayenmu Allah ta'ala ya Zaka da Allah mu kiyaye da tarbiyyar ‘ya'yanmu karantar da su ci da dama sha da hannun dama karantar da su yin bismillah idan za a ce a wanke hannu idan za a ce a hana su shan abu a tsaye ko cin abu a tsaye a koya musu zama a ci abinci duk waɗannan lamura muna ganin su kanana ne amma muhimmai ne kuma babu mutumin da ya kai shekara arba'in ko hamsin da ya tashi gaban dattawa ko su ko saba'in wai ya ce wai a gidansu ana barin barinsa ya ci abinci da hannun hagu babu shi sai an zace ce to ku yi bismillah haka ake koya muku kuma albarkacin abinci a taro a ci duka haka muke sai ku taro a gida ku ci abinci a faranti daya ko ruwa aka yi na sama in mahaifa ba su fito waje sun yi abinci irin abin da ake ciyayya na abinci ba sai an kira ƴaƴa an ci abinci da su saboda mai albarkan abincin na cikin cin abincin tare haka muka tashi kofar gidanku sai a zo a taru wane ya fito da abinci wane ya fito da sai a zo a taru ba a ma gane miyar wake da nama waye bai da nama ba a gane waye a gidansa aka yi waye ba a yi abincin ba kowa zai zo ya ci ya koshi amma yanzu kuma sharri dukkanin mu kowa sai shiga gida ya kulle sai ya ci abincinsa ba damuwarsa da makwabcinsa Allah ta'ala ka kare mu daga wannan capitalist rayuwa din Allah ka kare mu daga wannan capitalist rayuwa din Allah ka ba mu ikon tausayin junan mu. Allah ka ba mu ikon tausaya wa junanmu Allah ka ba mu ikon tausaya wa junanmu Allah ka kara mana tsoronka a zukatanmu na'am za ka addu'a ta 179 wadda ake gabanin cin abinci bismillah اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا يقل اللهم بارك لنا ba na ji sosai fa yau din nan ne ko dai ko a masallacin alur sai fara kaɗan abinci ne sai a rika yi ina ji sosai ba a ran ma ustaz sake من أطعمه الله طعام من أطعمه الله طعام فليقل فليقل اللهم بارك لنا فيه اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه من أطعمه الله الطعام wanda Allah ta'ala ya ciyar da shi abinci falyaqul sai ce Allahumma barik lana fi Allah ka sanya mana albarka a cikin sa wa at'imna khairan minhu nan gaba ka bamu wanda yake wannan dan alheri wa man saqahu Allahu labanan wanda kuma Allah ya shayar da shi nono fal sai ce Allahumma barik lana fi Allah ka sanya albarka a wannan nona wa zidna minhu Allah ka mana ƙari a cikin sa na farko wannan hadisi riwaya ne na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid ibn Walid radiyallahu anhu ya ce mun shiga kan manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ni da Khalid bin Walid wa inda hu maimuna a wurinsa kuma akwai maimuna radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda hadisin ya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai a hadisi na 3455 sai ce maimuna na wurin da muka shigo sai ta zo da nono mafhum tayyib faja'at bi ina'in fihi laban sai ta zo da wani ɗan kasko ko ɗan ƙwariya haka a ciki akwai nono to da muka sha ne kisa na da ɗan tsawo shi ne mazan Allah sai karantar da mu wannan addu'a ɗin idan ka ci tuwo ko ka ci shinkafa ko kuma ka ci indomi ko ka ci ɗan wake ko ka ci moyi ko alala kenan ko nan ka ci addu'a da kake shi ne Allahumma barik lana fi Allah ka sanya mana albarka ciki wa na khairan minhu kuma ka ciyar da mu wanda ya fi shi alkhairi dukkan wani abinci da ka ci ka gode wa Allah a kai don godiya ga Allah na cikin manyan dalilan a maka ƙari ninkin ba ninki nan gaba butulcewa Allah kuma na hana Allah ta'ala ya buɗa wa mutum nan gaba amma sai ya ce wa man saqahu Allah labanan duk wanda Allah ya shayar da shi nono shi kuma sai ya ce Allahumma barik lana fihi Allah ka sanya mana albarka a nonon nan amma ba zai ce ka canja mana da mafi alkari ba sai ce wa na minhu Allah ka mana kari a cikinsa. dalilai guda biyu ne malamai suka ce dalili na farko shine a dukkan abinci a duniya babu abincin da ke iya tsayawa a matsayin abincin ci da abin sha kamar nono don haka nono shi yana tsaya matsayin tuwo kuma yana iya tsaya matsayin ruwa idan ka sha shi ka koshi to ya wadatar da kai daga abincin da zaka ci da ruwan da ka sha kaga shi ya zama hybrid ne kenan ya zama hybrid abinci abu na biyu kuma shine wanda yake bayyana cewa nono iya cikin abincin da yafi kowanne falala in ma bai fi kowanne din ba saboda da ka sha shi ba za ka ce ya Allah ka canja mana da mafi alkhairi ba sai dai ka ce Allah ka kara mana don me don ka je ajinka na ƙarshe in aka canja maka to baya za a dawo da kai kuma ba a so a dawo baya gaba ake so a je to in babu inda za a je a gaban sai ai me sai ce to Allah kara mana anan da muke wannan kenan kaga dangin mu fulani sun yi me sun dace <laughs> eh sun dace saboda yawanci ba ka rasa ba fulatani da da harkan nono eh duk da dai kuma ana tsokanan fulani wai akwai peace agreement tsakanin fulani da yunwa in ba fulata ne ba fa ba fulata nan abuja ba 'yan bariki irinmu ba fa irin ake ba in ka samu asalin ba fulata nan ƙauye in ya zo cin abinci ba ya ci ya ƙoshi ba zai kashe yunwa ba ita kuma ko ba ta ci ba ba za ta kashe shi ba ko bai ci ba to wai suna da agreement shi bai kashe yunwa in ya ci ita kuma ba ta kashe shi ko bai ci ba so akwai yarjejeniya <laughs> so da aka adan fulani da suke son su nono a yi sun dace mm. insha Allah ya shi samu wanye lafiya don aka nono akwai alkhairi da yawa a cikinsa akwai content da dama masu amfani a ciki so shi sa yana da muhimmanci daga lokaci zuwa lokaci idan Allah ta'ala ya buɗa wa mutum a raka sayan nono mai kyau ana sha a gida yana da matukar muhimmanci a kawo nono a dama a bawa kowa ya sha saboda shi an ji an tafi kololuwa ne in aka sha nono a gidanka to an gama shan daɗi insha Allah ta'ala wani zai ce buski fa ko burabusko ko eh ustaz burabusko ko yana da haka yana ta mun haka ne iya bayani halin goro hmm? yana so a yi maganin burabusko ko to bari na barin tsaya tsokanin haka har a rankwashe ni da yawa ya isa haka kuma na ba da haƙuri a gorogo insha Allah ta'ala du'a udhaif li sahibi ta'am a'a addu'a inda al-faragh min taam addu'a da ake yi kuma bayan an kammala cin abinci insha Allah ta'ala ita ma wacce ta biyun malam ya kawo ta a farko ana iya yinta a farko ne ko a ƙarshe amma waɗannan na babin kuma dukkaninsu a ƙarshe ake yin su a magana mafi inganci don haka addu'a inda al-faraq min ta'am babi na saba'in addu'a da ake lokacin da aka kammala cin abinci sai a karanta wannan addu'a insha Allah ta'ala na'am الحمد لله الذي أطعمني هذا وارزقني من غير الحمد لله الذي أرادني هذا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة ورزقني من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمني هذا godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan wa razaqani ya azurta ni da shi min ghairi haulin minni ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala quwwa sannan babu wani karfi daga gare ni wannan hadisi asali riwaya ne na Mu'az ibn Anas radiyallahu An, iya wurin imam an An-Nasa'i rahmatullahi Alaih, a hadisi na 423 ana karanta wannan addu'a a gode wa Allah alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa in an karanta tana da matukar muhimmanci insha Allah Allah shi sa mu wanye lafiya na'am addu'a ta 181 insha Allah bismillah alhamdulillahi hamdan kabiran tayyiban mubarakan fihi الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي غير مكفي ولا مودع غير ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه ربنا to a ƙa'ida ina sun sai ya karanta shi kadai a na biyu sai mu biya to yanzu dai maybe kun hutar da mu kenan kun yi saving lokaci ko الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا godiya ta tabbata yabo da godiya sun tabbata ga Allah kamar da nake faɗa an ce alhamdu a hada abu biyu shine yabo da godiya yabo da godiya alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi yabo da godiya mai yawa mai daɗi mai albarka a cikinsa gaira maksiyin wanda yake bayi da ƙarshe shine never ending wannan yabo da godiya babu ran da zai kare zuwa ga Allah ba za mu bari ya kare ba wala muwadda'in kuma ba ma bankwana da shi ba ran da za mu yi bankwana da godewa Allah muna nan insha Allah har karshen rayuwa kuma ko aljanna aka ji ana godewa Allah wala mustaghna anhu rabbuna kuma Allah din nan ba ma iya wadatuwa daga gare shi ba wani matakin da za mu kai a duniya ko a lahira mu ce ba mu da bukatuwa zuwa ga Allah babu shi kowane mataki muka taka a duniya da la'ira wallahi ba za mu wadata daga Allah ba muna da bukatuwa gare shi fiye da bukatar jinjiri zuwa ga mahaifiyarsa bukatuwar mu ga Allah ta fi bukatar jinjiri da aka haife shi da ba zai iya rayuwa ba nonon mahaifiya ba ita ba wallahi muna da bukatuwa ga Allah fiye da wannan kuma ka duba ni'imomin Allah a ce ni'ima ɗaya Allah yanzu ya ɗauke duk kwasai a neme mu a rasa yanzu ni'ima ta iska da muke sheka oxygen ka ce kawai Allah ya riƙe ta minti talatin kaɗai only 30 minutes wannan iskar a ce ba za a min talatin ya za mu kare ya za mu kare to mutumin da bai iya rayuwa sai ya sheki iska ina zai wadatu daga Allah kuma ka iya gane fa cewa duk kankantar halitta muna neman taimakon Allah a kai yanzu muna zaune a nan idan ƙuda ko sauro zai shiga cikin hanci na ya makale matukar bai fita ba zai wahala na ci gaba da karatun nan kawai sauro ya shiga can hancin ya makale sai hana ka sakewa ba bacci abinci ba za ka ji daɗi ba kuma ba za ka taɓa samun nutsuwa ba sai ya fita to mutumin da sauro yake iya tada hankali na, ko hankalinka sai za mu wadatu daga Allah kuma waɗannan ƙananan halittun suna iya tada hankalin mu sai mun nemi taimakon Allah wuyanka a jikinka kada idan Allah ya ce kada ya lankwashe ka shiga damuwa kawai baka rasun ba ya tsaya tsab haka ba zai juya ba duk duniya sai da fita a kanka kuma duk wani abu fa na ni'ima a duniyar sai ka manta baka neman sa sai mai sai lafiya Allah ka sa juwayen nan ya lankwashe ka tunanin kuɗi ka tunanin gidan da kake ginawa ba ka tunanin auren da kake nema ba ka tunanin duk wannan kaman da su cinikin mota ma sai kai putin din sa on all ba wani magana mota wuya yake jiya yake magana mota kuma har sai ran da kuma ya fara jiya sai ka tunanin to ba ya da Allah ina mai ginin nan ne ya fara ku gine amma akan wuyanka kadai ita rayuwar sai mu gane babu ran da za mu kai mu ce wai ba ma da bukatar Allah subhanahu wata'ala mu muna bukatar sa a duniya da a amma shi bai bukatar mu ba wai mu da muka bauta masa wai mu muka mai da shi Allah ba in duk duniya ba mai bautan Allah shi Allahn Allah ne ba mu mai da shi Allah ba ba abin da muka yi muka ba Allah matsayinsa a duniya ne ake ba da matsayi yau idan liman ya zo zai sallah anan, ya zama ba bin sa sallah duk masallacin nan ya zama liman bai zama liman ba ba ka zama liman sai wasu sun amince a bayan ka sun jero to da ka musu limanci sai ka zama liman mun fahimci wannan da kyau a shi kenan yan adam suka taimaka ka zama liman da in mulki ne sai an zaɓe ka kake zama ko kin me ka su ba ka sarauta ko a yi siyasa a zaɓe ka ko wani abu amma shi Allah ta'ala ba abin da wai sanda muka yi muka mai da shi Allah ko ar ko ar-Rahim ko al-Ilah ko da mu ko ba mu shi din shi ne ai Allah Allah ne wannan hadisi riwaya ne na Abu Umama iya cikin Al-Jami' as-Sahih na Imam al-Bukhari hadisi na 2458 insha Allah Du'a dhayf li sahibi at-ta'am addu'a da bako yake yi ga wanda ya bashi abinci ya ci ya koshi idan ka je gidan mutum ya dafa abinci ya baka zaka tashi ba kawai sai ka dace ka kada wandanka ka ja ba <laughs> ana masa addu'a bismillah sai mu tsaya a sai ko Allahumma barik lahum fiha Allahumma barik lahum fiha wa rahmatuhum wa ghfir lahum warhamhum Allahumma barik lahum fiha wa rahmatuhum اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم واغفر لهم وارحمهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم الله تسيا musu albarka cikin abin da ka azurta su da shi wa gafir lahum ka gafarta musu warhamhum ka musu rahama wannan hadisi ne na Abdullahi ibn Busr radiyallahu an kuma yana cikin aljami a sahi na imamul bukhari rahmatullahi alai hadisi da 2842 na'am 2842 hadisin yana da kissa abdullahi ibn busr yace manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi yazo shi wajen babansa ziyara da yazo wajen baban sai baban faqarraba ilaihi ta'aman sai ya kawo wa fiyayyen halitta abinci da annabi ya ci abincin Bai tashi tafiya sai musu wannan addu'a Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghafir lahum warhamhum duk inda kaje gidan abokinka baffanunka ƴan uwanka aminanka ka ci abinci sai kai wannan addu'ar gabanin ka tafi shi yasa bahaushe ce wai bayan ci zama tsegumi tafiya wai rasar kunya gaskiya anan bahaushe bai adalci ba ah, to wane ka yi bayan ce ka zauna ka yi tsegumi kuma ka tafi kayi nasar kunyar to za ka yi bacewa za ka yi layin ɓata za ka sha ka zauna ka yi tsegumi kuma ka tafi kayi nasar kunyar. so wannan karin maganar na kan masa kwaskwari ba bayan ci zama tsegumi tafiya sunna don ƙur'ani ya ce faɗi za tsa'intum ai fantashiru ya ce bai ce ku zauna ba so da ke kenan in ka yi biwasiyya da aka karantar a gidan maza Allah ba za a ce kuma kayi rasar kunya ba so bayan ci zama tsegumi in babu dalili tafiya kuma ka dace da sunna Allahumma barik lahum Allah ka sanya musu albarka fi ma razaqtahum cikin arzikin da ka ba su wa gafir lahum ka gafarta musu warhamu kai jin kai zuwa gare su in kai wa mai gida wannan addu'a insha Allah Allah zai kara masa budi insha Allah ta'ala Allah ya kara mana budi na halal Allah ta'ala ya rayar da mu akan halal ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya sauwaka mana rayuwa a Najeriya gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya sauwaka mana rayuwa a Najeriya gaba daya Allah ya amintar da mu Allah ya amintar da mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على Ibrahim. wa ala ali naka innaka